أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن أنا حديث مقلوب وصلنا حديث مزيد في متصل سنيد مضطرب في حديث مصحف pa ćemo tu danas prijeći, inšalav, da ima tu puno, nešto posebno. Maklub hadis, nastalo od riječi kalibu, kalibu, znači, odnosno znači nešto promijeniti, tahvil, nešto promijeniti. U stvari, riječ o hadisu, terminološki, ibdalu lafze da ahar bi senedil hadisa umetnihi, e, bi takdimi u atahiri u anahiri. Kaže, promjena riječi, promjena riječi unutar hadisa u senedu ili lancu prenosilaca sa njegovim stavljanjem naprijed ili nazad unutar, znači unutar hadisa. Jer kad hadis, znači hadis obuhvata i lanac prenosilaca i, i tekst. Pa od nas, naravno, nakon toga ovaj, jasno postaje da, da, je, eh, da imamo ovdje dvije vrste. Da imamo dvije vrste ovog, vrst, ove, ovog slabog hadisa na kluba. A to je da imamo, znači, eh, eh, da imamo ovaj, maklub u Senedu, znači da ima vrstu promjene, promjene određene, e, određene riječi, odnosno ravija ovdje riječi, promjena ravija ili imena ravija u senedu, a imamo i umetno, pa ćemo navesti odmah jel, ovdje e, primjere. Imamo hadis, ovaj, maklub u senedu, lancu prenoslaca, kaže to je e, da dođe, da u, znači u senedu lancu prenosilaca, da imamo ovaj, da se e, e, promijeni raspored određenih imena ravija. Prvi oblik, da recimo kaže, da se kaže yuqaddimu ravi wa yuakhiru fi ismi ahadur e, rawat wa ismu abihi da se promijeni klaša primjer toga znači navodi učenjaci a to je hadis kaže imamo hadis koji se prenosi od Kab ibn Murrata pa onda dođe ravije prenosi kaže prenosi hadis od Murrata ibn Kaba i to je tako hadis obrnuo obrno Znači, zato zove maklub, znači, obrnuo na opačke, prevrnuo, krenuo, promijenio. E, drugi primjer kaže, en jubdile ravi šahsan bi ahar bi kasnil igra. Kaže da osoba, kaže, e, da ubaci u hadis e, ime nekog ravije, ime nekog ravije, da bi da s tim imenom privuko pažu oni koji prenose hadise. Da, hadis jako neobičan, ima neki ravija tam pod, pod natim, skrijedimo pažu. Kaže, e, poput recimo toga, kaže, imamo poznati hadis od Salima. Hadis poznati od Salima koji se prenosi. E, ida ida laqitum al fi tariqin fala tabduhum fala tabduhum bi Kada sretnete mušike na putu, kaže, nemojte odpočinjati njima na nazivanje salam, nemojte vi od prvi dan zovete njima selam. Taj hadis radi hadis, recimo imam primjer ovdje, ovaj, kao što ovdje zamijem, znači imamo u hadisu jednom umjesto eh, riječ eh, ravija salim, spomenu riječ umjesto salim, a sad bi poznato u hadisu da je nafija prenosi hadis. Što je jako neobična ravija, neobično, neobično ime, neko novo ime u tom rivajcu spomenuto, pa privlači pažnju, pa cilj, cilj je svima da se privuče onaj ko prenosi hadis. Uh, u, ovaj, također od Hamad ibn Amra Nesibija, primjer hadisa toga da je došlo u hadisu, kaže, od e, Ebu Saleha, ne bih urirete, e, ovaj tekst od malo prispomenuti, kada sretnite mušike na putu, nemojte mu počinjati sa selamom. Ovdje e, imamo imam jedan, jedan ovaj, desu se taj kalb, odnosno prevrtanje u lancu prenosilaca, a to je da je Hamad u lancu, koji imamo Hamad Ravio, Hamad Nasibi, koji prenosu od Ameša, da je on, da je on u stvari, jel, ovaj da on da je, da, da je on poznat po da je Suhejl ibn Abi Salih an Abihi an Abi Hurajre. Tako je hadis znači vjerodostan od Abu Hurajre spomenut u Muslimu. A on spomenu totalno drugačiji lanac se da bi da bi time privukla pažnja bio neobičan lanac prenosilaca i, e, i, i tako ga navedu u, u zbirkama, u knjigama ili tamo gdje se prenosio hadis. I time se smatra taj hadis nešto, nešto obrnuto, nešto nije, znači nešto nije normalno, nešto nije u redu. Dobro. Drugi primjer, ovaj ono š, ono druga vrsta što smo naveli da imamo da imamo promjenu u lancu, ovaj u tekstu hadisa, da se promijeni neka riječ u tekstu hadisa. Uh, a to je recimo eh, eh, primjer toga da, da dio teksta hadisa se spomeni jedan stavi na prednje mjesto, jedan za zadnje mjesto. Poput ono što došlo u hadisu, ovaj od Abu Hurere, koji bilježi mislim u svome sahihu, da sedmoricu koje će Allah Žešanu ovaj, zaštititi svojim vladom kada ne bude e, drugog vlada na, na, na sunje danu, a to je, kaže, ređul te sadaka bi sadakatin fe ehfaha hata la talemu jeminuhu ma tunfiku šemaluhu. Kaže, čovjek, jedan od njih je od ti sedmorice, kojima će koristiti hlad kada neće biti drugog vlada, kaže, onaj kaže, koji dadne sadaku, tako, kaže, da njegova, njegova desnica ne zna šta mu je dala ljevica. Desnica ne zna šta mu je dala ljevica ovaj, sad da ovi naši što znaju da je od suneta dava desnom rukom, ne obično će ljevi, ovaj, ljevicom dava, to je baš da dava desnom rukom, tako. U stvari čemu se radi, ovdje, znači imamo, ovde imamo ovaj, inklab ovaj, greško od ravije, ovaj, osnova hadisa, osnova hadisa koji inače mutefeku na lihi, hata talemu šimaluhu huma tunfeku jeminu, da ne zna ljevica šta mu je dala desnica. Ono rivajto ovamo došlo obrnuto, da ne znamo, da ne znamo desna šta je dala ljevica ovaj znači tekst u tekstu hadisa došlo do do ovaj do promjene do izmjene. <clears throat> A, također znači e, može se desiti da ravija da ravija znači e, umet nekog hadisa e, ubaci neki ovaj da dođe sa nekim metnom drugim iz nekog drugog hadisa da napravi promjena. Ali ova promjena obično se dešava ono što su radili, znači klasičan primjer, ono što su radili e, kao ispit imamu Buhari u Bagdad, kada je došao imam, imam Buharija prvi put u Bagdad, pa su ga htjeli oni učenjaci hadisa da, da im tehenu, da napravi ispit koliko je on učen u hadisu. Pa su mu stotinu hadisa i različiti hadisa i izmijenili, ova, izmijenili lance pronosilaca sa tekstom hadisa. I njemu rekli, evo, ova, šta kažeš za ovaj hadis? I, znači, ova, sjeli su oko njega, znači, skupina, i kažu njima, ima taj, taj hadis i spomenu lanac prenosilaca, a tekst hadisa nema veze s tim lancem prenosilaca, u osnovi. Nego brnili. Namjerno sve sam to uradili. I spomenuli njemu sve te hadise, stotinu hadisa. Ne jedan po jedan da je ono odmotava, nego stotinu. A onda on sve jedan taj hadis njima spomenuo i vratio. Povezao lance koji jesu pravi lance prenosilaca i tekst hadisa. I doma kad to on radi, on su ostalo ono šokirani, šta više naći da. Znači, ovaj, ono što kaže, jel, ono, kako se kaže kod nas, ono, ono jednostavno i onaj onaj um, ja da ne upotrebljam ah, te sportanske izraze uglavnom, ovaj, uglavnom znači time im je stavio do znanja u stvari uh, ovaj, koliko u stvari ima znanje iz hadisa ali ovdje znači ovdje pojedite otko sad ovdje da spominjamo znači da ovdje da, da se namjerno spomini da se namjerno spomini nešto okreni iz okreni ovaj, pogrešno kaže u hadisu sa ciljem tog nekog ispitivanja među drugima Ovaj što se tiče ovaj e, ovi ovo vrste ovih vrsta hadisa, znači razlozi nastajanja, kako može dostati ovakav ovakav hadis, ovakav greška, da ovakav problem u hadisu. Jedan razlog znači ono što se početku znači kasud da igra, da neko namjerno nešto uradi sa ciljem sa ciljem da bi da bi hadis bio neobičan, da bi bio čudan, da bi ga drugi prenosili i slušali. Drugi razlog je ovo što se navodi od Zemamba Haru da neko hoće da napravi neki ispit nekome. Treći razlog da greškom se to napravi. A to znamo čisto da da ravija greškom obrne nešto ili u lancu prenosilaca ili u tekstu hadisa. Pogriješi, napravi grešku i, to uradi. Kakav je propis ovih hadisa? Ako je u pitanju, znači ono namjerno da, da, se, da se ubaci nešto sa ciljem da, ha, da hadis ili tekst hadisa ili, ili, ili lanac prenosilaca budu neobični privatni, ljudi to potpada pod propis vedaina, znači ono koji namirno laži unosi u hadis. I to nije dozvoljeno, to je batil, znači nije dozvoljeno. da Ti ljudi koji radi automatski, taj ravija sebi potpisao, ovaj, potpisao znači, da, da ga stavi na stepin a, osobu koji je optužen za laganje. A, druga vrsta radi, a, ako je u pitanju, ako je a, namirno promjena ti stvari u, u, u lancu prenosilaca ili u tekstu, ako je cilj ispitivanje dozvoljeno, ako se na ako se to dešava u jednom sjelu, na jednom mjestu i pojasni se nakon toga da je bio ciljan to da se napravi, ne da ljudi prenesu koji su slušali, koji su zabilježili, da prenesu takvi hadise, a da se ne po, a, znači obaveza da se pojasni da je to ciljano, namjerno rečeno i ukazano da ne bi se pogrešno prenijeli takvi hadise. Obaveza znači. A ovo što se desi greškom, nema sumnje da, da nije ovaj, da, da se takva vrsta se greškom prenese nešto i naravno to ukazuju drugi rivajati da je tu da se tu desila greška da, da, da ta vrsta hadisa, ako se desi greškom da se nešto okrene u untar hadisa, jedno u lancu prenoslaca i u tekstu, da je taj hadis, znači, potpada pod ovu kategoriju slabih hadisa, da su to ne prihvataju, da se to ne proti. Jedina knjiga koja, ima po, koja je sakupila ovu vrstu ovaj, slabosti u hadisu, to je knjiga, to je knjiga napisao Hatib Bagdadi, uh, Rafil irtijab fil maklubi min al esmaju al alqab. Dugna naslov, da ne prevodimo. Da nam u tu knjizi pojasnio tu stvar. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,